microfono povus ruinigi carrieron. La sono faras la differenzon. Homoi, kies vocio estas tordita de malalt qualita microfono, estas taxitai kiel malpli intelligentai cae malpli fidindai. Tio povas havi severain consequenzoin. Video conferenzo cun quartcent gespectantoi estas occasonta. Prescaune eblas eviti, che la interna zorgo listo crescas de horo al horo. Multegai problemoi estas imageblai, set tiu unu supposeble ne estas inter ili. Ciu el la quarcent homoi pobos audi kiel vi sonas tra la microfono. Nur vi ne, diras psicologo de la Yale Universitato en filmeto productita de la Universitato. Li montras per fingro alla gespectantoi. La psicologo tiel indicas che la afero pri la microfono estas signifa problemo la scientisto sin rilata en sia prelego pri la resultoi de experimentoi, quiuin li estis farinta cun gecolegoi, cae kies resultoi nun estis publicigitai en faca magazino. La demando de la te amo estis Kiel influas la son qualito en videoconferenzoi la iugion pri tiui, ciui jus parolas. En ses experimentoi, la esploristoi audigis, alentute plurai miloi da partoprenantoi, identain son registrajoin en du malsamai versioi. Unu parto de la test personoi audis la registrajon en bonega qualito la vocio sonis plena, proxima, nianzo riccia. Al aliai partoprenantoi oni audigis manipulitan version de tiu registrajo. Tiu foie, la vocio sonis metalezza, malproxima, cae sen nuanza, ella laut parolilo. Tiel povas soni se parolantoi usas malmulte in microfonoin, exemple tiuin, kiwi estas instalitai en malnovai teco computiloi. En ciui experimentoi la test personoi priugis la metalezzan vocion kiel pli negativan. Gia parolanto shainis al ili kiel mal pli intelligenta cae mal pli fidinda. La test personoi ancau mal pli shatus en postenigi personon cun tia vocio, ol iun cun pli son plena tembro. Ancau ce la demando pri la eblezzo de romantica rencontigio, la sen nuanza microfona vocio estis compareble malutila. La esploristoi estis recrutintai por la experimentoi diversain parolantoin. Sed sen depende de tio ciu viro au virino, ciu cun brita au usona accento, ciu homa au computile generita vocio, ciam la variantoi cun la plimalbona son qualito, estis mense cun ligitai cun pli negativai etsoi de la parolanto. Plei clare percepteblai estis la differenzoi ciam la test personoi devis priugi cun ciu probablezzo ili en postenigus parolanton ciel vendestron. La fictia persono, cun la son plena vocio, havis fine accepto valoron de septexes, sur scalo de null gis cent. La concurranto cun la pli malbona bona son qualito ricevis nur valoron de sestec hoc como quin. Homoi derivas el la sono de la vocio intuizie, caidum secunderoi, etsoen, cae anim staton de la parolanto, clarigas la autoroi tio povas ancau ien ca ien funccii. Tiel eblas per la tembro ofte concludi al corpa grandezzo cae staturo. Crome, la priugio de la vocia sonado povas esti signifa por quelcae profesioi. Sed la intertempe en la labora sfero, cie troveblai microfonoi, aldonas alla intuizia pritaxo, artefaritan construeron, quiu evidente povas conduci al tordoi de la iugio. Ancau se la effectoi en la experimentoi ne estis tre grandai, la esploristoi supposas che su certai circunstanzoi ili povus havi severain consequenzoin. Ce decidoi pri forte concuratai postenoi, exemple ancau detaloi cia la sonado de la vocio povus esti decidae. Plue, la effectoi povus ancau favori discriminacion, scribas la autoroi. Ciar tre versaine homoi, cun mal pli alta socie-economia statuso, investas aparte mal ofte en alt qualitain microfonoin. La autoroi citas producto teston de la gazeto New York Times, lau ciu la plei bone priugita uso bo microfono, ciu productis clarain son plenain registrajoin, ca ciu conservas la naturan varmon de la vocio de la parolanto, costis pli ol cent dolaroin. Cae tiam estas ancora o la facto che multai homoi versaine tutte ne conscias pri la effecto de siai microfonoi. Ilia povas audi sian propran vocion, set ne tiun, ciu alvenas ce la auscultantoi. La psicologoi, ciui lau proprai indicoi, ne havas intereso conflictoin, finas sian laborajon, protio, per la consilo. Antau ol vi prenos en via videoconferenzo, vi eble demandu vin, kiom malmulte costa microfono povos vere costi al vi.